We're, um, we're, we're just a simple group of people. Egy egyszerű uh, csoport vagyunk. We, we want to we wanna love Jesus. Szeretnénk szeretni Jézust. And we want to know we want to know him as best we can. És szeretnénk minél jobban megismerni őt. We think it's a huge privilege that God has given us. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas kiváltság, amit Isten adott nekünk. That we can be in a relationship with him. Hogy kapcsolatban lehetünk vele. And uh, we believe that one of the most important things is to understand uh, this book that he's given us. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy megértsük ezt a könyvet, amit Isten adott nekünk. You know, the, the Lord leads us in many ways. Az Úr sokféle That's true. vezet minket, ez igaz. But this is this is the kind of the objective word. De you ez Istennek a, az objektív útmutatása, szava. Right. So if I wake up some morning and think, oh, the, you know, God told me to dream that the world is going to end or something like that. És uh, lehet olyan, hogy fölébredek egy reggel és azt mondom, hogy azt álmodtam, hogy Isten azt mondta nekem, hogy a, a világnak ma vége lesz. You know, or I, I've, I've actually counseled young young people who say, "Oh yeah, I dreamt that you know this this young man this young woman will be my my husband or wife." És uh, voltam ilyen tanácsadás, tehát adtam ilyen tanácsadást fiataloknak, ahol azt mondta fiú vagy a lány, hogy hát megálmodtam, hogy ez a bizonyos illető lesz a jövendőbeli. But, but we can't really judge that objectively, right? We'll, what? We'll see. Ez nem mondhatjuk objektíven, hogy igen, ez biztos így lesz, mert hát majd meglátjuk, hogy tényleg így lesz. We'll see if that's what, if that's God's will. We'll hogy see. majd meglátjuk, hogy tényleg ez a Isten akarata, amit mondjuk te álmodtál. But, but what God has set down in this book we know is true and it's objective and we can we can read it and study it. De amit Isten ebben a könyvben lefektetett, azt tudjuk, hogy igaz, ez objektív, és, és tudjuk olvasni és tanulmányozni. And so we, we're a church that we like to just go through books of the Bible generally. Tehát egy olyan gyülekezet vagyunk, akik általában úgy tanulmányozzuk az igét, hogy így versről versre haladunk egy bizonyos könyvben. And you just to come on the Sunday morning when were looking at Genesis 14. És pont egy olyan vasárnap jöttetek, amikor a Mózes első könyvének a 14. részét vesszük át. And uh, it's going to have a it's going to be a story of a battle. Ez egy csatának a leírása lesz. You know, Abraham's in the story. Abraham szerepel benne. And uh, and what happens after the battle? És az is, hogy mi történik a csata után. And you might think, well, okay, it's history. What what can I learn from that? What does God want to tell me? És talán azt gondolod, hogy oké, okay, hát ez egy történelem, történelmi esemény, de most ebből én mit tanulhatok? Mit akar nekem Isten mondani ezen keresztül? I'm actually convinced that we can learn something from this chapter today. És uh, meg vagyok arról győződve, hogy hogy tanulhatunk valamit ebből a fejezetből. And it has to do with what kind of alliances we form in this world. És ez azzal kapcsolatos, hogy milyen szövetségeket, milyen kapcsolatokat alakítunk ki ebben a világban. You know, what kind of relation what's our relationship as Christians to this to this world we're in? Hogy milyen kapcsolatunk van keresztényként ezzel a világgal, amelyben élünk. Um, And I think this is applicable in many areas. És azt gondolom, hogy ez sok területre alkalmazható. Just think about your workplace or family. családodra. You know, where there's a conflict. Bármilyen konfliktus you know, az életedben. There's somebody at work who's like, who's got a problem. Van you know? a munkahelyen valaki, akinek hát elég sok problémája van. You know, he complains. Állandóan panaszkodik. You know, my foreman, you know. Mindig az előjárókat szidja. And he tries to, he tries to, um, recruit an army. Sőt, right? ő is próbál maga köré egy hadsereget toborozni. You know, come on, enter, enter into covenant, you know, into into an alliance with me against this person. Gyere, gyere, kapcsolódj be az én csapatomba, az én szövetségembe, ez ellen a személy ellen. So maybe if there's enough of us who feel this way, maybe we could getting kicked out or something. Mert hogyha you elegen vagyunk <laughs> majd az én csapatomban, akkor lehet, hogy el tudjuk intézni, hogy mondjuk őt kirúgják. You know, this happens in families, this happens in churches, unfortunately. Ez uh, családokban is előfordul, sajnos még az egyházban is. I think it definitely happens in society, right? az biztos, hogy a társadalomban igen. Right, I know in America everybody's either red or blue. Tudom, hogy Amerikában is ugye valaki piros, valaki kék. Here Everybody's either orange or red, vagy piros, or maybe green. zöld. You know what I'm talking about, right? Tudjátok, mire You know, I I'm not a Hungarian, so you, you know I'm not going to talk about politics here. ¿eh? But as a Christian, we we we got to understand well, what kind of alliance do do I really want to say like You know, paint me orange, paint me red. I want to fight against somebody for something. De keresztényként meg kell értenünk, hogy fontosak ezek a kapcsolatok, ezek a szövetségek, ezek a hovatartozások az életünkben, hogy mire mondjuk azt, hogy na, fessél be engem narancssárgára, mert én a másik szín ellen szeretnék harcolni, mondjuk. And we're going to see just, just one episode in Abraham's life where he, he kind of had to deal with this. És uh, látom most itt egy uh, egy részt Ábrahám életéből, amikor egy ilyen fajta dologgal kellett foglalkoznia. Now, Abraham's important to us because he's called the father of the faithful. Ábrahám fontos számunkra, mert ő a, a, a hűségeseknek az atyaként szerepel az igében. He is set before us in the New Testament as a, as a model of faith. És az új szövetségben is úgy olvashatunk róla, mint a hit egyik példaképe. It doesn't mean he always did things right, because a lot of times we look at the things he did wrong. Ez nem azt jelenti, hogy mindent jól csinált, hiszen azt is láttuk a, a Bibliában, hogy több mindent rosszul csinált. But I think today we'll see something that he did right. De ma azt hiszem, hogy egy olyan eseményt fogunk megnézni, amikor jól cselekedett. And we're also going to learn something about Jesus. És Jézusról is fogunk tanulni. Which is really important. Ami nagyon fontos. Because it's all about Jesus. Mert ugye minden róla szól. So I'm just going to have Melinda read this beautiful chapter. Én fogom elolvasni. Why don't you read until um, ezt a csodálatos fejezetet? Yeah. Read until 1 to verse 16. Az 1 a 16-os versig. Történt pedig Amrafélnak, Sinár királyának és Arjoknak, Elázár királyának, Kedaleumérnak, most, most tudjátok, hogy miért, uh, Sokat miért kértem, hogy fordítsunk. Kicsit is kértem, hogy imádkozzon értem. És Tidálnak, Gón királyának napjaiban, hogy hadat indítottak ezek Bérá, Sodomá királya, Bírsa, Gomorá királya, Siná, Admá királya, Seméber, Szeboim királya és Bela, azaz Szóár királya ellen. Mindezek a Szidon völgyében egyesültek, ahol a sós tenger van. Tizenkét esztendeig szolgáltak Kedoleomert, és a tizenharmadik esztendőben ellene támadtak. A tizennegyedik esztendőben pedig eljött Kedoleomer és a királyok, akik ővele voltak, és megverték a refáiakat. Astarót Kárnáimban, az Úziakat Hámban, az Émieket Sávé kirjáimban, és a Hóriakat az ő hegyükön, a Széiren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Azután visszafordultak, és én Mispádba, azaz Kádésba mentek, és elpusztították az amálékiak egész mezőségét és az emóriakat is, akik Haceon támában laktak. Right, maybe I should just say a few things in case you get lost in all those names. Hogyha már mindenki teljesen elveszett itt a nevekben, okay. akkor gyorsan mondok egy pár dolgot. Well, you can just go home and read these and kind of draw a diagram and it'll make sense. Hazamehettek és tényleg uh, ilyen uh, táblázatba foglalhatjátok ezeket és, és mindez logikus lesz. But what you've got, you've got four kings in the north. De most így tisztázzuk, hogy van négy király északon. This uh, Kedolomai, they seem to be like the leader of this confederation. És ez a Kedolaomer úgy tűnik, hogy ő ennek az úgymond északi szövetségnek a vezetője. And they for 12 years have oppressed five kings toward the south, towards Sodom and Gomorrah. Those, those are two, two of the kingdoms there. 12 éven keresztül ez a bizonyos északi szövetség elnyomott egy délen kialakult szövetséget, ami Sodoma és Gomorra hát foglalja magába többek között. But in the unlucky 13th year, de a szerencsétlen 13. évben, Sodom and the five kings said, "We are not sending any more money up north." Azt mondta Sodoma és a többi másik királyság délen, hogy több pénzt most már nem küldünk which, északra. Which is, a, is an act of rebellion, you can imagine. Egy, egy lázadást jelentett. So, in the 14th year, tehát a 14. évben, the four kings of the north az északi négy király come down lejön, and crush the five kings of the south. És legyőzi a déli öt királyságot. And they, they, they, um, it sounds like on their way back they, uh, they uh, defeat some other towns along the way. És akkor hazafele menet még úgy mellesleg egy pár másik várost is leigáznak. This is like World War, you Ez know. gyakorlatilag egy világháború. World War One, you know, before World War One. so az elő első világháború, so, vagy so this is like, this is like the This is a, this is a pretty major skirmish. Ez, ez tényleg egy, egy elég jelentős összetűzés volt. And, uh, and actually, reading this week, I found that there's quite a bit of evidence for this, this battle. És sokat tanulmányoztam ezt ezen az elmúlt héten, és uh, találtam több bizonyítékot is, hogy tényleg volt egy ilyen uh, harc. Several cities in this region were destroyed, you know, in the 15th, the 17th century before Jesus. és a Jézus előtti 15.-17. században sok város ebben a régióban tényleg elpusztult. Uh, never rebuilt, they were abandoned. Igazán sose építették okay. ezeket újjá, hanem csak elhagyták őket az emberek. Okay, so that's, do you understand the situation? Eddig úgy nagyjából okay. tiszta a helyzet. And so far you're like going, how does this connect, right? És akkor most még mindenki ott ül, hogy jó, akkor most mi itt az összefüggés? Well, we'll just keep reading. De tovább folytatjuk. Hol is hagytuk abban? Verse 8. Igen. Tehát a, a 8-as versnél vagyunk, és aztán 9-es. Kedolámalnak Élám királyával, Tidállal, Góim királyával, Amférállal, Sinál királyával és Arjókkal, Ellászer királyával. Négy király, öt ellen. A Szirim völgye pedig tele volt szurok forrásokkal. Mikor Sodoma és Gomora királya megfutamodott, belestek azokba. Wait, wait, can I just say something here? Persze. I found something really interesting. Mr. Rockefeller read this verse nagyon érdekes dolgot találtam, hogy Rockefeller úr is elolvasta ezt az igeverset. <laughs> And that's why he started mining for oil, drilling for oil in the Middle East. És ezért kezdett el olajat fúrni a, a közel-keleten. Pretty interesting, huh? Ez nagyon érdekes. So sometimes it does pay to read your Bible. Tehát sokszor úgymond kifizetődő az igét olvasni. Okay, go ahead. Tehát ugye itt voltak ezek a források, igen. Akik pedig megmaradtak, a hegyek közé futottak. Elvitték Sodoma és Komorra minden jószágát és eleségét, és elmentek. Lótot, Ábrám testvérének a fiát is elvitték jószágától együtt, és elmentek. Ekkor Lót Sodomában lakott. Eljött pedig egy menekült, és hírül vitte a Héber Ábrámnak, aki az Emóri Mamrénak, Eskol és Ánér testvérének tölgyesében lakott. Okay. Igen. Maybe we'll stop here for a bit. So now we see how this connects into with the with the Bible story, right? Tehát itt kapcsolódunk bele ugye a, a másik bibliai történetben. Because the Bible, you know, it's, it's a book of history, but it's not a history of the world. Mert ugye a, a Biblia az egy történelmi könyv, de nem a, a világ történelmi it's, it's, tartalmazza. It's the history of God's dealing with people igazán annak a történelmét tartalmazza, hogy Isten hogyan foglalkozott az ő népével. usually doesn't talk about just battles just to talk about battles. És általában nem azért ír le egy-egy csatát, hogy csak úgy leírjon egy csatát. But we see here that Abraham's nephew Lot is living in Sodom hanem látjuk azt, hogy Ábrámnak az unoka öccse Lót Sodomában lakik. And this is kind of a sad thing if you think about it. És hogyha ebbe belegondoltok, ez egy elég szomorú dolog. Uh, Sodom and Gomorrah are never really Um, there's really nothing positive ever written about these cities in the Bible. Igazán semmilyen pozitív dolgot nem találunk a Bibliában Sodomáról és Gomoráról. These are cities of great wealth and comfort itt ezekben a városokban hatalmas gazdagság és kényelem and lots of sin, és nagyon sok bűn. You know, they, uh, you know, uh, uh, violence. Erőszak. And, um, and if you remember chapter 13 of Genesis, Lot and his clan and Abraham and his clan had some disagreements because there were too many of them. És hogyha emlékeztek az előző, a 13. fejezetre, akkor abban benne volt, hogy Lót és Ábrám között volt némi viszálykodás és egyetnemértés. And so Abraham says, listen, just, you know, You pick which direction you want to go, I'll go the other direction. És akkor ugye Ábrám végül azt mondta Lótnak, hogy jó, rendben, te válasz, merre szeretnél menni, amerre mész, én akkor megyek majd a másik irányba. And Lot looked down into the valley where Sodom and Gomorrah was, and he said, this is a good place. És Lót pedig ránézett erre a völgyre, ahol Sodoma és Gomorra is volt, és azt mondta, hogy ez egy jó hely. Lots of water. Sok víz. You know, you know, it's plentiful. And he moved his tents in the direction of Sodom. But by, this, but by this time we see he's not living in a tent. És ebben az időben már nem is sátorban lakott. He's moved into the city. Hanem ekkora már a városba költözött. And, uh, and we see later he's, he's an important person in the city. És látjuk majd azt is később, hogy a városnak egy fontos emberévé vált. And when we talk about Lot later, I mean some horrendous things happen to him. És amikor látjuk Lótot később, hát néhány elég szörnyű dolog történik. And it seems that the reason is that that the world, you know, that the comfort, the you know, the entertainment of his day. It, it was, it was attractive to him. És mindez azért történt vele, azt látjuk, hogy ennek a világnak a, a a kényelme és a szórakozás és minden az egyszerűen számára vonzó volt. And we, were, we actually wouldn't know that Lot is a righteous man just by reading the book of Genesis. És csak a, a Mózes első könyvét olvasva nem is gondolnánk, hogy Lot egy igaz ember volt. But Peter tells us in the New Testament that Lot was a righteous man who was vexed, who was troubled in the world, by the world. Péter viszont elmondja az új szövetségben, hogy ő, ő Lót egy igaz ember volt, és ő, őt nagyon feldúlta ez, ez a világ. He, he was a righteous man in an unrighteous place. Tehát ő egy igaz ember volt, egy nagyon igaztalan ö, környezetben. And, and you know, I talked about earlier about alliances. Who, who do you want to identify with, you know? És ugye korábban beszéltem a, a szövetségekről, a tartozásról, hogy, hogy te kihez kihez szeretnél tartozni? Like in Ovoda, who will be your friend? You Mint know? az Oviban, hogy ki lesz a barátod. Well, Lot decided that Sodom would be his friend. És uh, Lot itt úgy döntött, hogy hogy Sodoma lesz az ő barátja. And, and he suffered because of it. És ő emiatt szenvedett. And that's why in the New Testament it, it, it always talks about, you know, friendship with with with the world. És az új szövetség sokszor ír arról, hogy milyen a, a, a világgal barátságot vállalni. It's never a good thing. És azt mondja, hogy ez sose jó dolog. Now it doesn't mean friendship with people in the world. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy a világban élő emberekkel ne barátkozzunk. But friendship with the world system, with the world philosophy, with the way the world does things. Hanem igazán a, a világ gondolkodásával, a világ filozófiáival, azzal a móddal, ahogyan a világ tesz mindent. It's never a good thing. In fact, the Bible says it's it's enmity with God. Ez sohasem egy jó dolog, és a Biblia azt mondja, hogy ez gyakorlatilag ellenségeskedés It takes us away from God. Istentől elvisz minket. And we see that in Lot. He's there in Sodom. És látjuk itt Lót életében is, hogy ugye ott van Sodomában. With not much of a relationship with God. Igazán túl sok kapcsolata nem volt Istennel. And here he's going to suffer for that friendship, that relationship. És ezért a barátságért, ezért a kapcsolatért most szenvedés fogja érni. And now Abraham shows up in verse 13. 13. versben ugye megjelenik Ábrahám, vagy Ábrahám. See, he's living out of the city. Ő nem a városban él. You know, in the country. Vidéken él. At, you know, at a bunch of oak trees. Van egy pár tölgyes ott. And uh, we wonder what, what's, Adam, what's Abraham doing? És azon gondolkozunk, hogy mit csinál itt Ábrahám. Does, does he know about what's going on? Tudja ő, hogy mi történik? I assume he does. Én azt gondolom, hogy igen. I mean, when five kings are attacked by four kings. Amikor van öt királyság, és azt megtámadja négy királyság, hát ez egy elég, big news. elég nagy hír. I wonder if he was invited by the Four kings, Come on, Abraham, join us. És azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy őt gyakorlatilag hívta az a négy király, hogy gyere, csatlakozz hozzánk. Let's go down and show those Sodom and Gomorrah and these other kings. Let's let's go show them something, and you can you'll benefit from it. You'll be able to take some of the loot home. Hogy gyere, és akkor jól megtámadjuk a, a déli öt királyságot, Sodomát, Gomorát és a többieket, és és te is velünk leszel, és ez neked hasznot fog hajtani, és a, a zsákmány egy részét haza tudod majd vinni magaddal. Or perhaps Sodom and Gomorrah sent word to Abraham, we're being attacked, come help us. Az is lehet, hogy Sodoma és Gomorra fordult Ábrahámhoz, hogy minket megtámadtak, gyere segíts. But he remains independent. Ő mégis független marad. Until he gets news that his nephew's been captured. Addig, amíg meghallja, hogy rokona fogságba esett. And then we see that uh, He's not necessarily pacifist. És látjuk, hogy ő nem természetszerűen nem egy ilyen béke, szerető ember, vagy pacifista, tehát aki nem harcol. He's, he's, he's ready for action. Igazán, ha csak kell, akkor ő készen áll a harcra. Uh, but he uses his power for certain things. De ő az ő erejét, az ő hatalmát csak bizonyos dolgokra használja fel. Just, I'll, I'll tell you, I tell my boys mondom a fiaimnak is. God made you strong. Isten erősített titeket. But not so that you can pick on somebody. Nem azért, hogy valakit így kipécézzél és cikizd God made you strong so you can protect those who are weaker than you. Isten azért tett téged erőssé, hogy megvéd azokat, akik nálad gyengébbek. God made you strong so that you can take responsibility of a, of a, of a woman and some kids, you know, family someday. Isten azért tett téged erőssé, vagy titeket erőssé, hogy egy nap majd egy, egy nőről és gyermekekről, családodról gondoskodjatok. You can stand up for the defenseless. És uh, kiálljatok a védtelenekért. And that's what we see Abraham doing. Go ahead and continue to read from mm. verse 13. És itt látjuk ugye, hogy Ábrahám ezt tehát aki ebben a tölgyesben lakott, akik még Ábrám szövetségesei voltak. Amint Ábrám meghallotta, hogy rokon a fogságba esett, fölfegyverkezte a házában felnövekedett 318 kipróbált legényét, és üldözte őket Dán. Szolgáit csapatokra osztva ellenük támadt éjszaka, megverte és egészen a Damaszkusztól balra fekvő Hobáig űzte őket. Visszahozott minden jószágot, visszahozta az ő rokonát, Lótot is, jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. So Abraham gets this news that Lot's been captured. Tehát Ábrám megkapja ezt a hírt, hogy Lótot elfogták. And it seems that out there in the country he had about three neighbors. És úgy tűnik, hogy itt a, a, a, a vidéki élete, életében körülbelül három szomszédja volt. Uh, Mamre, Eskol and Aner. Mamre, Eskol és Aner. And he says, hey, will you go help Will you come help me? És akkor azt kérte tőlük, hogy segítsenek neki. My nephew's in trouble. Hogy a, az unokaöcsém bajban van, gyertek. And I'm guessing, it says that Abraham has 318 men. És azt írja itt az ige, hogy <clears throat> bocsánat, 318 embere van you can kind of get the feeling for the, the, the wealth of Abraham. Igazán you know? betekintést nyerhetünk Ábrahámnak a, a gazdagságába. If, if he's got 318 men working for him, hogyha 318 kipróbált legénye volt, you know, he's, he's, I mean, it's a, it's a, there aren't many factories in Tatabány that have 318 nincs workers. Nincs túl sok right? Uh, tatabányai uh, gyár, ahol ilyen sokan dolgoznának. Uh, he's, he's, got a, he's got quite a business, right? De hát igazán jó üzlete volt. But they're ready. de készen állnak. And he invites his neighbors. Maybe they had, I don't know how many, maybe it's 500 people. És ő, ő hívja a szomszédokat is, és nem tudom, hogy így együtt mondjuk volt 500 emberük. And they take off from Hebron to Dan. És Hebrontól Dánig ö, üldözik which, is, which is about 200 kilometers. Ez körülbelül 200 kilométer. And uh, I'm, I'm guessing they're walking. You know? Gondolom, hogy ezt gyalog tették meg ezt az utat. And uh, you know, maybe in a hard march you can do, I don't know, 40 kilometers a day. Nem tudom, hogyha valaki tényleg keményen gyalogol, mondjuk 40 kilométert megtesz egy nap talán. So you see the commitment of Abraham. Látjátok, hogy tényleg oda szántak voltak. He's willing to invite his neighbors. E, elhívta a szomszédait. He's willing to get his men involved. És felfegyverezte a legényeit. His wealth involved benne volt ebben az ő vagyona is, ugye? He's willing to take a long hike, you know, Hajlandó volt erre a hatalmas uh, útra az unokaöccse miatt. And then it says from Dan he uh, he pursued them all the way to this Hoba, which is near Damascus, Damascus, which is another 45 kilometers. És azt mondta, hogy azt mondja az ige, hogy Dántól uh, Hobáig, ami Damaszkusztól nem messze van, és ez körülbelül még egy 45 kilométeres út, addig ugye űzte őket. But he was successful De sikeres volt. He had a good plan. Jó volt a terve. 500 people attacking at night, maybe an army of several thousand, is probably a good idea. 500 ember volt csak, de ugye éjjel támadtak egy több ezres hadseregre. You know, they, they didn't know how many Abraham had, right? Nem tudták ugye ott éjszaka hirtelen, hogy hány ember támadt rájuk. And they were filled with fear, they ran, they fled. És nagyon megijedtek, és elmenekültek. But we see that God was with Abraham. Látjuk azt, hogy Isten Ábrahámmal volt. And I should say this as well. És ezt is el kell, hogy mondjam. So many times we think that, that the, the life of faith is the life of ease somehow. Sokan, you know? sokszor azt gondoljuk, hogy a, a hit ben élt élet az olyan, olyan könnyű. You know, if I'm in the right place, you know, if I'm in the place that God wants me to be in, hogyha jó helyen vagyok, azon, azon a helyen vagyok, ahol Isten szeretne engem látni, it's going to be easy. akkor könnyű lesz minden. But we often see with Abraham's life that's not the case. De sokszor Ábrám életében is látjuk, hogy nem ez volt a helyzet. There's famine, <clears throat> hanem éhínség there's volt, giants, you know. óriások. And here he's like, oh, my nephew. És akkor itt még az unokaöccsét is elfogták. You know, he didn't, he didn't stay home and pray. Nem volt az, hogy csak otthon maradt imádkozni. But he did what the life of faith demands. He he, he, acted. Hanem azt tette, amit a hitben élt élet elvárt tőle, hogy, hogy kilépett, hogy cselekedett hitben. Now, here at the end, there's something quite interesting that happens. És itt a végén történik egy érdekes dolog. Um, verse 17 says, After his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Sheva, that is the king's valley. And Melchizedek, king of Salem, <coughs> brought out bread and wine. He was priest of the Most High God, and he blessed Abraham and said, Blessed be Abram, by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands. And Abraham gave him a tenth of everything. Miután pedig visszatért Kedoláomár és a vele lévő királyok megveréséből, kiment elébe a királya a Sávé völgyébe, azaz a völgybe. Melkisédek, Sárán királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő a magasságos Isten papja volt. Megáldotta őt, és azt mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, az ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adott neki mindenből. So Abraham comes back from battle. Tehát Ábrahám visszatér a csatából. It's the valley of the, of the kings. A királyvölgybe. And on one side of, of Abraham there's um, the king of Sodom. És Ábrahám egyik oldalán ott volt Sodoma királya. And we'll read a little bit about him a little later. But és egy kicsit később olvasunk még róla. But then also uh, the king of Salem comes out de to meet Abram. királya is, hogy vele találkozzon. It doesn't seem like he has also been involved in this war. Úgy tűnik, hogy ő sem vett részt eh, korábban ebben a csatában. And he comes out to Abram, and his name is Melchizedek. És ő kijön, és az ő neve Melchizedek, ő is eh, Ábrahámmal szeretne találkozni. He's a pretty interesting figure. Ez egy nagyon érdekes figura volt. And uh, for the Jews, he is completely a mystery. A zsidók számára egy teljes uh, titok, hogy ki volt ő. Who is this king of Salem? Ki ez a Salem királya? Who is a God worshipper? Aki Istent dicsőíti. He's a king and a, and a priest. Ő egy király és egy pap. And uh, Jews today still don't really know. És a zsidók még ma is töprengenek ezen, hogy ki is volt ő. In the Old Testament, he shows up one more time in Psalm 110 az Ószövetségben még egyszer előfordul a 110-es Zsoltárban. In the fourth verse, a negyedik versben. Where where through through this psalm there's a prophecy about the Messiah, about Jesus. Itt ebben a Zsoltárban olvashatunk egy proféciát a Messiásról, vagyis Jézusról. And it says, uh, For the Lord has sworn, I will not change my mind. You are a priest forever, after the order of Melchizedek. Megesküdött az Úr, és nem másítja meg. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. And, you go like, who is this guy? És akkor elgondolkozhatunk, hogy What ki volt mean? ez az ember, most mit jelent ez? It's actually Hebrews 7. A zsidókhoz írt levél hetedik részében. This is in the New Testament. Ami ugye az Új Szövetségben van. Which um, helps us understand who this Melchizedek was. Segít nekünk megérteni, hogy ki is volt ő. and kind of help us understand like what's going on in the valley. És <clears throat> segít azt is megértenünk, hogy mi is történt itt a, a völgyben Ábrahámmal. Uh, Hebrews 7 verses 3 and 4 says that he, this Melchizedek, is without father or mother or genealogy, having neither a beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. Itt a zsidókhoz itt levél 7. részének a 3-as verse. Ez a melkiséreg apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké. So we just don't know anything about him. Tehát nem tudunk róla semmit. Uh, but verse 4 says, but see how great this man was. De látjátok, a négyes versben így folytatja az ige, hogy nézzétek, milyen nagy az, ez, ez az ember. Because Abraham, the patriarch, gave him a tenth of everything he owned. Akinek Abraham a pátriárka zsákmányából tizedet is adott. I'm going to put my Bible down because I need both my hands. Mindkét kezemre szükség lesz, hogy lerakom a So, uh, let, me, let me explain something. Valamit hadd magyarázzak el. Uh, we use this word anointed. Uh, használjuk ezt a szót, hogy felkent. The, the Bible uses it. A Biblia is használja. It usually means that, uh, that they would pour oil on uh, somebody's head in preparation for service. Ez azt jelentette, hogy olajat ö, csorgattak valakinek a fejére azért, hogy előkészítsék őt egy szolgálatra. It was kind of like putting on a uniform. Olyan volt, mintha valaki például egy, egy egyenruhát venne fel. Or, and, and there are three positions or three titles that they would anoint people for. És három olyan cím volt, vagy olyan titulus, amire az embereket felkenték. Prophet, priests and kings. A proféta, a pap és a király. Okay, so in the Old Testament you see priests or prophets being anointed with oil. Tehát az Ószövetségben látunk ö, profétákat, amint felkenik őket olajjal. And, and prophets primarily are people who who um, who hear God's message and give it proféták elsősorban olyan emberek voltak, akik hallották Isten üzenetét, és ezt átadták a népnek. You know, they represent God to man. Isten képviselték az emberek előtt. And so prophets would be anointed. Tehát őket felkenték. So that everybody would know they're a prophet. Hogy mindenki tudja róluk, hogy ők proféták. And we call Jesus an anointed prophet. Why? És mi Jézust is egy felkent profétának hívjuk. Miért? Because He represents God to man. Azért, mert ő is Isten képviseli az emberek felé. He is the message of God to man. Ő Isten üzenete az emberek felé. But we also say that he is a king őt mi viszont királynak is nevezzük. Right, Christmas is coming up. Ugye, jön a karácsony. Everybody's gonna turn to Matthew 1, Luke 1, read the story. Mindenki a Máté 1 vagy a Lukács 1 első no. fejezetét fogja olvasni a karácsonyi történetet. The wise men come to Herod said, the king is born. Where is he? jönnek a bölcsek Herodes királyhoz, és megkérdezték, hogy megszületett a zsidó királya, hol van? And, and in those chapters you see the genealogy of Mary and Joseph. És látjuk ezekben a fejezetekben a, a József és Mária nemzetségtáblázatát. Going all the way back to David. És vissza van vezetve a nemzetségtáblázat egészen Dávidig. Who was a great-great-grandson of Judah. Aki Judának <laughs> Júdának volt a I'm trying not to lose you. Próbálom nem okay. elveszteni a fonalat itt veletek. The point is God promised to David. Tehát az itt a lényeg, hogy Isten megígérte Dávidnak, There will always be a king from your family on the throne. Hogy mindig lesz a te családodból egy király a trónon. The rightful king of Israel belongs to David's family. Izrael jogos királya az Dávid családjából származik. And that's why it's very important to know that Jesus is the son of David. Ezért nagyon fontos azt tudnunk, hogy Jézus Dávidnak a, a fia vagy a leszármazotta. He has the right to be king. Neki joga van ahhoz, hogy király legyen. And just like David is anointed king, David was anointed king, so is Jesus. He's anointed king. És ugyanúgy, ahogy Dávid is egy felkent király volt, Jézus is egy felkent király. But he's not king. He's not king because he usurped. Uh, he's because he usurped power like in a in a rebellion. És nem azért király ő, mert ő valahogy így magához ragadta a hatalmat egy, egy csatában. Right? He has the right. Ő neki már alanyi joga van ehhez. And he's king. Hogy ő király legyen. But, but listen to what uh, what um, in the book of Hebrews here, 7:14. It says, "It's evident that our Lord Jesus descended from Judah, who's the kingly line." Uh-huh. Igen, tehát a zsidókban folytatjuk a 7.14-et, mert nyilvánvaló, hogy a mi úrunk Júdából támadt, származott. And in connection with this, the tribe, oh, uh, I'm sorry, and in connection with this tribe, Moses said nothing about priests. amely törzsre nézve Mózes nem beszél a papságról. So, so Jesus is prophet, he's king, because he's from Judah. Proféta és király is, mert Júdából származik. But according to the Moses law, he can't be a priest. De Mózes törvényére nézve ő nem lehet pap. In in Israel, a priest could not be a king, and a king could not be a priest. They were separate. Izraelben, ha valaki király volt, az nem lehetett pap, és aki pap volt, nem lehetett király. Tehát ez két különböző funkció volt. And isn't it true in in in history? If you look at the history of Europe, how many problems there are when when the church and government are have too much power. És hogyha megnézzük Európa történelmét, akkor akkor ott is azt látjuk, hogy hogy nem vezetett sok jóhoz az, amikor a, az egyház és a, a, a politikai vezetés így túl sok hatalmat ragadott magához. But a priest is someone who represents man to God. A pap viszont egy olyan ember, aki az embereket Isten előtt képviseli. And we know Jesus is a priest. He's the son of man. He's like us. És tudjuk azt is, hogy Jézus right? egy, egy pap, tehát ő Isten fia, és ő bizonyos értelemben hozzánk hasonló. You know, he's, he's making a sacrifice to God. Ő egy right? áldozatot hoz that's, Isten előtt. That's what a priest does. Ezt tesz, teszi egy pap. So how can he do it? Tehát akkor hogy teheti meg ezt If mégis, he's a king? hogyha király is? Well, it's because it's because he's not a priest in the order of Aaron. Hmm. See, I wish I could explain all this stuff to you if it, if it sounds foreign. Oké, okay, tehát azért, mert ő nem az Áron mm, leszármazottaként lett pap, vagy nem az Áron rendje szerint pap. És bár csak lenne időnk tényleg be, mind belemenni. Because in, in the Moses in the law of Moses only the sons of Aaron could be priests. Mert a Mózes törvénye szerint csak Áron fiai lehettek papok. But the Messiah, Jesus, is a priest in the order of Melchizedek. A messiás, ő, vagyis ugye Jézus, ő Melkisédek rendje szerint pap. Tehát nem Áron rendje szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. Which pre predates the Moses, the law of Moses. Ami megelőzi a mózesi törvényt. And okay, verse 16, I, I don't know if I put that on the thing. It says uh, who um, mm -hmm. So, like, so, so how, how did he earn the right to be a priest? Tehát hogyan ő szolgálta meg, vagy érdemelte ki Jézus azt, hogy ő pap lehessen? If he's not, if he didn't, if he wasn't born into the right family. Hogyha nem a jó családban született, tehát nem Áron leszármazottjaként yeah. született. So verses 15 and 16. This becomes even more evident when another priest arises in the likeness of Melchizedek, who has become a priest. This is Jesus. He has become a priest not on the basis of legal requirement concerning bodily descent, but by the power of an indestructible life. 15-ös és 16-os vers itt a zsidókhoz írt levélben, és ez még inkább nyilvánvaló lesz, nyilvánvaló lesz, ha Melkisédekhez hasonlóan más pap támad, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, vagyis Jézus, hanem a romolhatatlan élet ereje által. And it says, You are a priest forever in the order of, of Melchizedek. És a tizedes vers, hogy erről itt tesz bizonságot, te pap vagy örökké Melchizedek rendje szerint. Why does Jesus have the right to be a priest? Miért van Jézusnak joga ahhoz, hogy ő pap legyen? Because of his indestructible life. Az ő romolhatatlan élete miatt. He alone has conquered death. Ő volt egyedül az, aki legyőzte a halált. Most of the people in his day hated him. A legtöbb ember, aki az ő korában élt, gyűlölte They tried to kill him. Próbálták megölni. They couldn't. Nem tudták. His life is indestructible. Azért, mert az ő élete az elpusztíthatatlan. He is the, the source of life. Ő az élet forrása. And, and another interesting thing, the word Melchizedek means king of righteousness. Az az érdekes, hogy a Melchizedek szó azt jelenti, hogy a, az igazságnak a, a királya. He, Jesus has the right to be our priest because he's righteous. Jézusnak joga van arra, hogy a királyunk legyen, mert ő, ő igaz. He's sinless. Ő bűntelen. Not like you and I. Nem úgy, mint te vagy én. <laughs> He's perfect. Ő tökéletes. And so we see that Melchizedek in this in this story is a picture of Jesus. Tehát látjuk, hogy ebben a történetben Melchizedek igazán egy Jézusnak egy képe. God brings him into the story here. Isten behozza őt ebbe a történetbe. So that we can understand the significance of Jesus later. Hogy megér, jobban megértsük Jézusnak a jelentőségét később. And what's really interesting is that Melchizedek, what does he bring to Abraham? És érdekes, hogy mit hoz Melchisedek Ábrahámnak. He brings bread and wine. Kenyeret és bort. And immediately we say, that's a great combination. És <laughs> rögtön azt mondjuk, hogy igen, ez egy, ez egy jó, jó jó kombináció that, két dolog. That has significance, doesn't it? Ennek, ennek van jelentősége, nem? It does. I mean, in a, in a little bit we're going to be sharing in communion. Nem sokára ugye úrvacsorát fogunk venni együtt. You know, the bread. A kenyér. It, you know, Jesus on the night he was betrayed said, "This is my body." Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, és azt mondták, hogy azt mondta, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek. And he also took the cup and he said, "This is my blood. És fogta Drink it in remembrance of me. Poharat is, és odatta az embereknek, és azt mondta, hogy igyátok, és vegyétek ezt az én emlékezetemre. And in this story, Abraham and his men, they're, they're tired, you know. Abraham és az emberei nagyon fáradtak voltak. You know, they, they've been traveling for a week or more. Egy hétig, vagy már nem tudom, nagyon sokáig utaztak. They fought a battle. És uh, csatáztak. They won. They're győztek, tired. fáradtak And the King of Righteousness, Melchizedek, comes and serves bread and wine. És az igazság királya Melchizedek, eljön, és kenyeret és bort kínál nekik. Nourishment, Felfrissülés élelmet, sustenance. meg, megtartó ételt You hoz know- It keeps us alive, Ugye right? hát ebből élünk mi is, ez, ez tart minket I think this is kind of like in our lives. Szerintem ez olyan, mint a mi You know, életünkben. we live, you know, Monday to Saturday and it feels like a battle. Hétfőtől szombatig ugye éljük az életünket, és néha you know, tényleg olyan, mintha egy csatatéren lennénk. You know, if you got kids, you're running around. Uh, Gyerekek, rohangálás össze-vissza. You you have a demanding job. Van egy nagy kihívást jelentő munkád. You've got, you've got some relationships in your life that test you, try you. Vannak olyan kapcsolataid az életedben, az életedben, amelyek nagyon próbára tesznek. You're trying to be faithful like Abraham, right? És próbálsz szükséges maradni, mint Abraham, de ez kemény. Feels like a battle. És úgy tűnik, hogy egy csatában vagy. But week in and week out, we come to this table. De hétről hétre idejövünk, és uh, oda megyünk az asztalhoz. And I think for many of us it feels like this. It feels like, oh. És talán hmm. sokunknak ez egy olyan érzés, hogy így, jaj, kifújhatom magam, megkönnyebbülök. Melchizedek is just calm. Eljött Melkisédek. When, when we're just out of strength. Amikor már nincs erőnk. Yeah, we feel pretty good, we survived, you know. És jól érezzük magunkat, but, mert túléltük a hetet. But man, that was tough. De kemény volt. And he serves bread and wine. És akkor ő kenyeret és bort hoz nekünk. And our, our spirits, it's nourishment for our souls. És ez a tápanyag, táplálék a lelkünknek. Ah. Yeah. <laughs> there's, there's three things that happen in this uh, relationship between Abraham and Melchizedek, which I think are interesting. Három nagyon érdekes dolog történik itt Melchizedek és Ábrahám kapcsolatában, vagy találkozásában. The first is that he brings bread and wine. He brings sustenance to Abraham. Az első, ugye, hogy Melkisédek kenyeret és bort, vagyis táplálékot, életet hoz Ábrahámnak. The second thing that happens is that Melchizedek blesses Abram. A második uh, dolog az, hogy uh, Melkisédek megáldja Ábrámot. To bless somebody means to say something good about them. Az, hogy valakit megáldasz, az azt jelenti, hogy valami jót mondasz róla. To say a good word. Egy, egy jó szó mondasz róla, vagy neki. And the book of Hebrews says it's always the greater that blesses the, the, the, the lesser. És a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet. It's the father that blesses the son. Mindig az atya vagy az apa áldja meg a fiút. And here we see Melchizedek, the greater, a picture of Jesus blessing Abraham. És itt látjuk Melkisédeket, aki Jézusnak a képe, ugye a nagyobb, és így megáldja Ábrahámot. And we can be sure that, that, Jesus in the same way blesses us. És biztos vagyok benne, hogy Jézus ugyanígy megáld minket. He's with us. Ő velünk van. He says a good word before the Father about us. És ő egy jó szót szól az atyánál rólunk. And the third thing that happens a harmadik dolog, ami történik, is that Abraham, out of just thanksgiving, hogy Ábrahám hálaadásként He, he gives a tenth of all his possessions. Tizedet adott neki minden tulajdonából. And uh, you know, we don't have time to go into the whole idea of giving money, you know, tithing. fogunk belemenni ebbe az egészbe, hogy, hogy az Úrnak pénzt adni, vagy, vagy a tized fizetés, ezt most nem tárgyaljuk ki. Money in church is always like a difficult issue. Uh, az egyházban a pénz az mindig egy kicsit olyan kényes téma. But here it'll never be a compulsory thing. De itt soha nem lesz ez kötelező you know, dolog. You don't have to. Senkinek nem kell. If you don't want to. Adakoznia, adnia, ha nem szeretne. If you love your money, you know, then keep it. Hogyha valaki szereti a pénzét, nyugodtan tartsa meg. You know, if if you just have so little that you just can't let them keep it, you know? Vagy valakinek nagyon kevés van, nyugodtan. But the principle, the principle is that if you know that you have been delivered by God. De az az elv, hogyha valaki tudja, hogy az Úr megmentette őt. You know, if your life is filled with thanksgiving and joy because of what God's done for you. És az életed tele van hálaadással és örömmel azért, amit az Úr tett veled. Then, then you don't have to cling to your money. You know that God will take care of you. Akkor nem kell ragaszkodnod, kapaszkodnod a pénzedbe, hanem tudod nagyon jól, hogy Isten gondot visel rá. And you can be generous. És lehetsz adakozó. Our God is a generous God. Mert a mi Istenünk is he's egy a, nagy lelkű Isten. He's a giving God, he's not a taking God. Ő adakozik és ad nekünk, és ő nem nem elvesztő. And he wants us to be a giving people, not a taking people. És szeretné azt, hogy mi is így így adni szeressünk, és nem elvenni. You know, if you don't have money to give, that's okay. You probably have time or Hogyha talent hogyha nincsen pénzed, amit adhatsz, semmi gond, tényleg. But out of, nem gond, de biztos, hogy van időd, vagy bármilyen tehetséged, amit megoszthatsz másokkal. But Abraham, Abraham shows us that out of, out of gratitude, it's a good thing to give. De itt azt mutatja az ige, hogy Ábrahám nagyon hálás volt, és ezért adott, és ez egy jó dolog. But I want to finish this chapter. De gyorsan okay, go ahead and finish, and finish reading. So we have to talk about the king of Sodom. a királya pedig azt mondta Ábrámnak, ad nekem a népet, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Ábrám ezt felelte sorom a királyának. Fölemeltem kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, az ég és a föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd. Hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet sem veszek el, csak a legények élelmét és azoknak a férfiaknak a részét, akik eljöttek velem. Anér, Eskol és Mamré kapják meg a részüket. So I said, here we are in the valley, here's the king of Salem. Tehát itt vagyunk ugye a völgyben, itt van Sálem királya. Kind of like Jesus, you know, just, you know, blessing Abraham. Aki olyan, mint Jézus, ugye megáldja Ábrahámot. But on the other side of the valley is the king of Sodom. A völgy másik oldalán pedig ott van Sodoma királya. Who, who says, just, just give me the people. És ő azt mondja, hogy csak ad nekem az embereidet. You can, you can keep all the stuff. Tartsd meg a cuccokat. And that sounds really generous, doesn't it? És ez doesn't it? nagyon, nagyon nagy lelkűnek tűnik, nem? But when you really look at it a little deeper and you know what kind of um, what kind of reputation Sodom has, it sounds actually very satanic. De hogyha belenézel kicsit mélyebben, és, és tudod azt, hogy milyen uh, hát hírneve, vagy inkább mennyire hírhet volt Sodoma, akkor talán egy kicsit szinte sátáninak tűnik ez az ajánlat. Because Satan really doesn't want, want money. Igazán a sátának nincs szüksége a pénzre. But he would like for all of us to be completely inoculated with our possessions. Uh, like inoculated, like... Like, like consumed. Mhm. Or... Tehát uh, a sátának nincs szüksége a, a dolgainkra, viszont uh, azt szeretné, hogyha teljesen így felemésztenének minket azok a dolgok, amik, amik vannak nekünk, tulajdonaink. Yeah. And so, so instead, this, the, the king of Sodom, it's more like, just give me the souls of the people, you know. I, I just, I just need the people. But Abraham, you can keep all the stuff. De Abraham a, a dolgok, a tulajdonok, a cuccok, azok maradhatnak nálad. And I hope it trips you up someday. I hope it, it's, a, it's a stumbling block for you someday. Aha, és remélem, hogy egy nap ez majd így megbotránkoztat téged. And I think that's why Abraham says, no thanks. És talán Abraham azért mondja azt, hogy kösz Because um, Abraham doesn't want to doesn't want the king of Sodom to say, I made him rich. Mert azt Abraham nem akarja, hogy a király azt mondja, hogy én tőlem lett gazdag ő. He also doesn't want this king of Sodom next time he's in trouble to say, Abraham, remember all that stuff I gave you? Now come and help me azt sem akarja, hogy legközelebb, ha valami összetűzés lesz, akkor Sodoma királya segítségül hívja őt, hogy na, emlékszel, hogy mennyi mindent adtam neked? You owe it to me. És most már tartozol nekem. Abraham, in this case, he says it's much better to be independent. Abraham itt azt mondja, hogy sokkal jobb, hogyha független maradok. I would rather be poor than to be in alliance with you. Inkább szegény maradok, mint hogy veled kössek szövetséget. Although we know that he wasn't poor. Bár tudjuk, hogy nem volt szegény. It's better to be the way I am and not be in alliance with you. Sokkal jobb, hogyha így maradok, ahogy vagyok, és nem kötök veled szövetséget. And he says, no thanks. És mondja, hogy köszönöm, de nem. But he doesn't take his own personal personal convictions and apply them to everybody else. He says, if you want to offer them to Mamre and Aner, you know, go ahead de az, hogy ő neki ez a meggyőződése, azt nem erőlteti rá másokra, mert azt mondja a királynak, hogyha Anérnak, Eskolnak és Mamrénak megadod a részüket, akkor az teljesen oké. Okay. But Ab Abraham is starting to understand that God is with him. Abraham kezd megérteni, hogy Isten vele van. Uh, and that he can't be a loser really. És hogy ő nem lehet egy vesztes. He's not going to be a loser because God is with him. Ha Isten vele van, akkor ő nem lehet vesztes. It's something that we need to know too. We won't be losers. És ezt nekünk is tudnunk kell, hogy mi sem vagyunk vesztesek. The Bible says that when we place our faith in Jesus, we're in him. A Biblia azt mondja, hogy ha Jézusba helyezzük a hitünket, akkor vele, benne vagyunk. You know, he overcame death. És ő legyőzte a halált. We will be victorious too. És mi is győztesek leszünk. We're in him. Azért, mert benne vagyunk. With him. Now, so that's that's kind of what I wanted to share today. Hát ezt akartam elmondani ma. And uh, but I think just on a practical level. De gyakorlati síkon. On a practical level. Gyakorlati. Just think about kind of these relationships. Gondoljatok ezekre a kapcsolatokra. Think of some of the relationships in your life. A, a saját életedből. Maybe people around you saying, join me in this endeavor. Hogy vannak olyan emberek esetleg az életedben, akik azt mondják, hogy gyere is, és csatlakozz hozzánk ebben a, ebben a vállalkozásban, ebben a dologban. Let's, let's start this business together. Kezdjük bele mondjuk ebbe, a, ebbe az üzletbe, ebbe a vállalkozásba. Or, you know, the, one of the most important alliances, you know, will you marry me? Vagy akár a, a legfontosabb szövetséget nézve, hogy hogy, hogy leszel-e a feleségem, vagy... You know, we have lots of opportunities in life to form alliances with people. Tehát sok lehetőségünk van az életben arra, hogy szövetségre lépjünk, kapcsolatba lépjünk emberekkel. We see here Abraham handled this situation quite well. Látjuk azt, hogy itt Ábrahám nagyon jól kezelte ezt a helyzetet. He just didn't rush in and I don't know which king, you know, this oh, nem futott aligns vele, with you, you're bigger, you know? Nem, nem rohant bele elhamarkodottan egy olyan ö, szövetségkötésbe, hogy na, ez a király, ez, ez hatalmasabb, akkor neki leszek a, a csapatában. Yeah, or at least there's five kings down here, so maybe I should join them, because there's five kings. Vagy lent a délen ugye öt király van, akkor majd csatlakozom hozzájuk, mert ők ugye többen vannak. Or, no, there's only, only four kings, so that's not fair, I should join them. Vagy pedig az északiakhoz, hiszen ők csak négyen vannak, tehát akkor úgy lesz egyenlő, hogyha yeah. én csatlakozom hozzájuk. But when it was time to act, he acted. De amikor ideje volt annak, hogy cselekedjen, akkor cselekedett. And when it was time to be rewarded, és amikor ideje volt annak, hogy jutalmat kapjon, he didn't receive his reward from the wicked. He received it from the righteous. Akkor nem a gonosztól kérte el a jutalmát, hanem az igaztól kapta meg az It's a good word for us, isn't it? Ez, ez számunkra is egy jó tanács. So we're going to share in communion.